Павло Загребельний. Я Богдан. Сповідь у славі. Роман. Київ. Видавництво Радянський письменник 1983 рік. Читає Анатолій Ячко. В историко-философском романе известного украинского советского писателя воссоздан образ выдающегося полководца, мудрого политика, тонкого дипломата Богдана Хмельницкого, возглавившего полную драматизма освободительную войну народных масс Украины против социального и национального гнета, войну, которая увенчалась на Переяславской раде в 1654 году воссоединением Украины с Россией. В написанном в форме монолога романе «Исповеди» Богдан Хмельницкий выступает и как выдающаяся историческая личность гетман и как обыкновенный человек в славе и величии, в раздумьях и сомнениях. чья правда, чья кривда и чьи ми діти? Тарас Шевченко. Как нужно создать эту драму? Облечь ее в месячную ночь, ее серебристое сияние и в роскошное дыхание юга облить сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска. Осветите всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, казачком и всем раздольем воли. И в потоп речей неугасаемой страсти, И в решительный отрывистый лаконизм силы и свободы, И в ужасный, дышащий диким мщением порыв, И в грубые суровые добродетели, И в железные несмягченные пороки, И в самоотвержение неслыханное, Дикое и нечеловечески великодушное. и в беспечность забубенных веков. Николай Гоголь. Наброски драмы из украинской історії. Яку ж мені обрати пору, коли засинають втомлені любощами закохані, коли в тяжкому маренні стогнуть змучені безсоннім старі люди, коли королі сходять з пишних своїх парсун у позолочених рамах. А давно вмерлі красуні шукають свою навіки втрачену принадливість, коли жоден птах не заспіває, коли ще не веліє обрій, коли зітхання проноситься в просторі і лини сум над степами. Може, саме тоді і мені в'їхати з високої круглої купи каміння посеред просторої київської площі мого імені і поскакати на бронзовім коні, весело замахуючись бронзовою булавою під бронзовий цокіт копит, розлякуючи малечу, яка так любить гратися біля підніжжя пам'ятника. В темних лаврах гігант на скале завтра стане ребячей забавой. Та вже зривався зі скелі один гігант, і скакав отак крізь двіки і цокіт копит розлякував нещасних сиріт, покинутих жінок і знедолених людей. Тож не буде цокоту, і скакати я не буду. Хоч і на коні, бо як же інакше, але безгучно, полину я над степами, ріками і лісами, під безобрійним небом над безшляхою землею, в темнощах і тайнищах, в гучній тиші моєї безмежної самотності. Гей, панове лицарі! Я лежу в темряві без сну вже три місяці і дванадцять днів. Я лічу дні і ночі, як нещастя. Страшна покинутість уночі. Хтось прийде, присунеться нечутно, поставить питво, поправить подушку, схилиться наді мною, прошепоче ласкаво батьку. Але мене тут немає. Я лежу і не лежу, дух мій давно відлетів із цього темного покою. Дух рветься до небес, але падає і падає на землю. Накрити б усю її, наче крилом Божим. Гей, лицарі, брат життя. Я народився в грудні на третій день Різдвяних свят, в місяці народин святих деспотів і археологів, які викопують давно вмерлі святощі. А може, я ніколи й не народжувався, бо не було в мене ні дитинства, ні юності, не відведено мені звичайних людських утіх, хоча страждань відміряно доволі. Навіть ім'я справжнє Зиновій Зенобій і Теодор забулося через свою незвичність. Власне, вони мають те саме значення у своїй грецькій формі Зенобій життя, дароване Зевсом, Теодор дарований Богом, Богом даний. Я сам відсунув його в забуття, бо я гетьман, я Богдан. Гріх, недуга, загибель не для мене, бо хіба може бути грішним цілий народ? Хіба може він стати недужим? Хіба може загинути, а я народ? Горда постава, випнуті груди, розпростані плечі, рука зметнулася з булавою веселою владчо. У Києві над горою з золотою булавою. Таким мене змалюють живописці, таким передадуть історії. На парсунах лице моє матиме барву слонової кістки, пожовклий левкас, яйце.